ongi etorri bizirik bizi mugimenduaren irrati saiorat. Ilabetean behin, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen emankizuna duzue hau. Saio hontan, denentzat aurrikusia den gabeko irabaziaren berriukanen duzue. Urriaren hogoita amaekan, Stefan Madolenek baiunan eman hitzaldiaren aritik. Noski, musika tarteak laguna, azken hilabeteko zonbait berri eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen duzue, bizirik emankizun honetan. Berriak atala? Joan den hilabeteko zonbait berri. Nazio batuen erakundearen arabera, beroketa klimatikoaren mugatzeko paradak txipituz doaz. Le Monde egunkariko berria eta klimatikoaren desafioari buru egin behar dugu eta hori ez da desafio teknikoa, baizik eta politikoa. Horrelako harra egin du nazio batuek beroketari buruz argitaratu duten txostenaz ingurumenaren aldeko nazio batuen programaren idazkari nagusia den Asim Steiner alemanak. Txosten hori, polornean datorren astean nazio batuen mailako urteko gailu gaintzin egina izan da. Berotegiko efektuzko gasen isoketak, 2000 eta hogoieko finkatuak diren helburuak, sortzi eta hamabi miliak toneladetan gainditzea hau ikusten da. Eta hori, naiz eta ikertuak izan diren herriek, isurketen mugatzeko akordioa izenpetzen badute. Sientifikoek estimatzen dute beroketa bigradu petika txikia balitz, aldaketa klimatikoaren ondorioa darienak saiestuak ditazkela. Baina horrek eran nahi luke isurketak euneko hama lauez behar ditazkela txipitu 2000 eta hogeia arte. Bi gradu helburuaren lortzea gero eta zailagoa da. Isurketak beti goiti doaz. Azkarki txipitu behar dutelarik. Dio Olivier Geden, Fondazion Sciences et Politik ikerlariak. Ingurumenaren aldeko nazio batuen programaren arabera, hala ere, helburu horien lortzea posible da. Laborantzaren ere berotegi efetuzko gasen isurketen eguneko amekaren ardura duena, ez da orainu isurketen txipitzearen proiektuan sartua izan. Ehunta lauta noita amak estatutik goiti biltzen dira Polonian, klimaren inguruan negoziaketak aitzinarazteko. 2000 lauan, akordio orokor baten lortzeko eta akordio hori bide mila eta irtikoiti indarrean sardadin. Eko zerga, zer da? Grenel de l'environnement delako hartan asmatua izan zen, hainbat aldiz atzeratua izan eta 2000 eta hamalko urtariaren lehenean plantan ezagi behar zen eta hortik landa Frantziako bideak zerkatzen zuten garraio kamionek behar zuten pagatu. Prinzipioz zer da edo zer zen bere interesa? Eko zergak ekonomia bertu behar zuen. Produktuare egiazko presioa emanez, adibide bat hartzeko. Neurri hori gabe, Espainian, Andaluzian sozial eta ekologiko lan baldintza halkegarrietan ekostuak diren tomateak, hemen gaindi ekostuak direnen aldean, merkeagoak izaiten segituko dute. Berotegi efektuzko gasen isoketak aipatu gabe, hainbeste kilometra eginek. Ekotaksei buruz, Jean Gabarre Bretañako Konfederazioan Peizan Sindikatuaren Bozera Mailaren B.O.R., West France egunkaritik hartuak. Ekotaxaren plantan emaitaren atzeratzea berri hon bat da laborantza eta haskurri edo laborantzako elikagaien industriaren zat? Planetaren geroaren hartu behar diren neurrien atzerapen hori seinale txarra da. Aldaketa klimatikoari aurre egiterat behartuak gare eta hori erabiltzen diren e, garraio moldean irautza batetik pasatzen da. Desafio horri erantzuteko, beharko dire azpiegitura berri batzu finantzatu, kamibian dependantziatik urrunduz eta trenezko garraioa garratuz. Eh, zer alatu behar da, eh, zuen ustez, Bretañako laborantza ekonomian? Hainbat laborari edo ekonomia arduradun ez direk gaur egun Bretañatik igortzen den irudiarekin ados. Beren laborantza kudatzeko moldeak aldatu dituzte eta industriaren arloan balio gehitu handiagoa duten ekoizpenen autua egin dute. Bretaña volumenaren atzetik derraman orabide gabeko lasterketa suizidotik atera bar da. Eta hortaz, hortaz gain, eh, azpir marratzeko da ere eh, Bretainaren eh, gaurko egoeran ardura handia duten erakunde batzuk gaur egun enpleguen alde direla erraten dutela. Baina agroindustria handia, esportaziorako ekoizpenak, ekipamendu erraldoiak, erosteko laborariak metatu dituzten zorroiek, nitrastozko kutsadura eta kostaldean zikintzean, ba, FNSOak edo supermerkatu enpresek, baita ere bankuek, haien ardura dutela, ez dugu antzi behar. Laborantza iraunkor eta enplegu sortzaile baterakotz, langileak bertze modelo bat irudikatzen alko dutela espero dugu. Kutsadura elikatzen. Egunero, sortzireun eta irurogoita mar milioi lagunek gozea duten bitartean, munduan ekoizten diren janarien erenak alferri galtzen dira. Zentzugabekeri hori eh, horri mm, beste akats bat gehitu behar zaio horrek eragiten duen kutsadura kontuan hartzen bada. Ingurumenaren ikuspegitik aztertu du gaia lehen aldiz FAO erakundeak. Ainoa sagasoraren artikuloa berrian hartua. Gosea zer den ondo bakite munduan zer bizi diren zortzirun eta mar milioi lagunek. Jakina da aldi berean milioika tona elikagai alferri galtzen diela urtero. Zentzuk horren eraginak askotarikoak dire, bertzak bertze pertsonen osasunean eta ekonomian dituen ondorioetan. Oain arte, etzen inoitzakon eh, aztertu elikagaiak alferri galtzeak ingurumenan nolako eraginak dituen. Hoizebera egin du berriki FAOK, elikadura eta nekazaritzarako nazio batuen erakundeak, eta e, jakiak alferri galtzeak klimari, uren eta lurren erabilerari eduta bionistasunari kaltelarriak egiten dizkiola ondorioztatu du txostenean. Datu, aski adirazkariak bildu dituzte txostenean. Lehena, irudikatzen zaila den kupuru batena. Miliar bat eta hiru ehun milioi tona elikagai galtzen dira alferik urtero. Abia puntua hori izanik, ingurumenari dagozkion datuak ez dira lasagarriagoak. Adibidez, urtero ekoitzi bai bainan jaten ez diren elikagai horien galerak, atmosferara berotegi efektuko hiru miliak eta hiru ehun milioi tona gas itxurtzia dakarte. Gainera, Alferik botatzen diren elikagaien kopuru oso txiki bat baizik ez da kompostatzen. Eta, hortaz materia organiko horren satirik handiena, zabortegietara doa susen. Ondakinen esparuan, metano esurien iturri nagusietako bat direnak. Alurren gaineko eraginak ere ez dira sumeagoak. Milar hektarrea baliatzen dire urtero gerorak galduko diren elikagaiak ekoizteko. Kontuan izan behar da gainerat, galtzorian dauden landare eta animalia espezie ugari jartzen ditula arriskuan zaritzarako lurren zabaltzeak. Pentsatzeko denez, arazo horrek eragindako galera ekonomikoak ere ez dira nola nahikoak. Fauren kalkuluen arabera, urtero, bosteun eta berroita hamar miliar euro galtzen dira erikagaiak alferik botaturik. Arrain eta etxaskiak kontuan hartu gabe. Da galera horiek zeinunetan gertatzen diren ere aztertu durakundeak erakundeak eta ondorio statutu denez, elikagaien produkzio prozesuaren lehen mailetan gertatzen dira gehien bat. Usta bildu osteko produkzio, manipulazio eta biltegiratzean ematen da galeraren erdila. Bertzea berriz elikagaien prozesatze banaketa eta kontsumoaren faseetan gertatu hori da. Pauren ustez, funtsian, biarrazoi nagusi kombinatzetik dator arrazoa. Batetik, kontsumitzaileen praktika desegokietatik eta bestetik ornitzekatearen mailen arteko komunikazio faltagatik. Hala, egoeraren azterketa ez ezik, eraldatzeko zenbat jarraibide ere eskaini ditu faok. Alaketa horiek egiten nundik hasi badagoela uste du faok eta eragiteko hiru arlo nagusitan banatu ditu egin barrekoak. Lehenik, elikagaiak ez galtzeko neurriak hasieratik hartzea proposatzen du. Hau da, eskaintza eta eskariaren arteko oreka zorroztea. Oreka hori lortuta, kontsumituko ez diren elikagaiak sortzeko natur baliabildeak erabiltzea saiestuko litzateke. Bestetik, erakundeak dio elikagai soberakinak daudenean markatu ba, aukerarik eh, oberena elikadura katearen barnean berrerabiltzea bigarren mailako merkatuetara jotzea edo gizatalde zaurgarrienei ematea litzatekela ere. Eta azkenik, mm, berrera biltzea posible ez denean, birziklatzeko edo berreskuratzeko alegina egin barko litzatekela dio, zabortekiera bota ordez. Karerak gutxitu edo haiei aurrea hartzeko, gobernuei, laborariei, elikadura enpresei eta kontsumetzaileer ere hainbat neuhi probosatzen dizkie faok ekoizpen prozesuak hobetzea, nekazariak kooperatiba edo elkartetan biltzea, eta teknologia berrien erabilera dira komendioteko batzuk. Kontsumitzale ere ohartara izidie, ohitura aldaketa soil batzuekin asko egin dezaketela. Guain entzunen dugun uh, kantua Lisabot aldearena da, sekulan etxean izanez, ez lekuak diskotik kantu honek dio denborak jabetzen gaituela eta gehiu irabaztea helburu baldin badugu bizitzan, ba, bizitza robot bat bideo joko batean bezala pasatzen aldugula, mm, gure inguruko bertzeekiko eta munduarekiko harremanik izan ezik, ezin izanik barkatu, ba, sekulan etxan eh, izan ez. behar bezalako oinarrizko irabazi bat denentzat hori aipagai pasaren azteko hortzegunean baiunan eh, Stefan Madolan etorri zelarik uh, biziko uh, kideak ikusterat guti bertzeiru autorekin Vincent Liege, Christophe Onde eta Ann-Isabel Veio eh, buru bat argitaratu du desaskunde proiektu bat autonomirako balintzagabeko dotazioaren aldeko manifestua edo frantzesez aurkituko duzue um, proje de dekroazanz manifeste pour une dotation inconditionnelle d'autonomie. Frantziko itzuli bat egiten zuen bere liburu aurkezteko eta honen karietarat eh, baionatik eh, pasatu zen. Orduan honek zirkusia zuen eh, biziren eh, lantalde batzukin, ba, dibidez lanaren banaketaren inguruko e, ikerlanak, ba, enplegu betea gaur egune ezin dela itxitsi mm, arrazoi hainitzen gatik, eta mm, lana ba, obeto banatzeko denen artean mm, ikerketa txiki batzukiten ditugu, eta Stefan Madolenek ba, hortara, hortara ere begiratzen du. Erretiratzearekin ere zer du bere, bere lanak, direnak, produktibismoarekin ere, ba, produktibismoa dela eta ba, enplegu betera iritsi nahi dute gure arduradunek, hortarako ba, kontsumoa e, igoarazi eta merkatu berriak bilatu eta behar berriak e, artifizialki sortu, ekonomia e, ba, proiektu hori mm, produktibismotik ateratzen da pixkat eta bertze aterabide batzuk proposatzen ditu. Lanaren zentzua ere du aipagai hori ba, filosofi kontua da ere, baina eh, gaur egun garen bezala ba, eh, garrantzitsua da pixkat eh, hortaz interesatzea. Eta zer du ere duela mm, Inabete batzuk bizi elkartak ateratako ba, egunean ordu bat lan egitea manifestu orduan e, oinarrizko irabazi honen bertsio desberdinak eh, dire eh, Stefan Madelenek garatutako bertsoa sakonduena dela iduritzen zaigu, zerbitzu publikoak sakontzen dituelako, eta tokiko monetan eta tokiko baliabidetan ere oinarritzen baita, eta ez bakarrik dirutan. Azpimartu behar da, denentzat, aurrikusia den behar bezalako oinarrizko iraz bat, eh, planeta eta jendeak errespetatzen dituen bizi molde baten sustatzeko eh, pentsatua dela. Stefan Madelenen eh, lantaldeak oinarrizko irabazi hori desaskundea den tresnaren pratikan emaiteko molde bat dela dio. Bai, desaskundea lema bat bezala aurkezten du. Hots, erredu eta jendarte aldaketa baten beharra azpimaratzeko. Garapena sakralizatzen duen jendarte erredua den murua hausteko hots laburbilduz, gorria, jendarteaz justizia sozialaren bidez arduratzea, eta berdea, ingurumenaren haintzat hartzea, batzen dituen hitza. Bertzalde, desazkundea mugimendu politikoa bezala ikusten du, garapena desegitea mundua berrera ikiz, eta hori lau mailatan ari zanez. Arlo kolektiboan, adibidez alternatiba zehatzak plantan emanez, amap, energia alternatiboak, tokiko monetak eta bar. Proiektua landuz, transizioaren bidez zentzua emanez planeta respetatuko lukean bizi molde justu bati proiektuari ikusgarritasuna emanez, ekintza eta hauteskundetan parte hartzeari esker, eta ere e, arlo pertsonaran eh, nahitarazko eta hautatutako sinpletasuna e, aintzinan emanez. Azkenik, masakritikoaren masa kritikoaren estrategia aintzinan ematen da. Eredugarritasunak gero eta gehiago jende ekarriko dituela, eta hau deitzen dute bare kurkularen estrategia. Beste puntu bat, azkenetan, hor, desazkundeari eh, mamia edo e, edukia gehitzen dio. Horrek gana du lehenik mugatua den mundu batean eh, bizigrela argi eta garbi utzi behar dela, petrolioa, lehen gaiak eta bariabideak mugatuak dira. Ondotik, beste elementu bat aitzinan emaiten dute, demagun ez dela mugarik, baina zertako azken finan lan egin prestamuen bidez, kontsumitzeko, gehiago lan eginez, zorren ordaintzeko, eskema horrekin. Hots, eh, zer zentzu badu eh, dugun bizimoduak, hori galdera hori aintzinan emaiten dute, zer interes badu hogera bizitzeak. Eh, ondotik, garapen berdea ere azpimagatzen du, labur bilduz azken finean, garapen berdea dela gehiago satsutu, gehiago garbitzeko. Eh, hots, eh, garapen berdearekin, azken finean, ekologia, ekonomiaren zerbitzuko ezartzen dela, eta eh, azken finean, publizitatearen, zaharkitze programatuaren eta zogaren zurrumbilotik ez gaituela bate ateratzen. Ah, azken finean, badira ere galdera batzu, egin behar ditugunak, zer da nahi eta jasangarriren jendartea? Horren hildotik, hainbat parametro aintzinan emaiten dira, eh, zer nahi dugun ikusi beraz e, eh, eh, jasangarri ditaken jendartean edo bizimoldean, e, bat da ekonomiaren eta politikaren bertokiratze idekia, erraiten dutena, garraio gutxiago, elkar laguntzageago albidezen dituena, bestaletik erabilpenaren baloratzea, eta ez jabetasunaren eta eraginkortasun ekonomikoaren menpe izaitea gehitzen dute ere eh, behar denboran eh, lan denboraren txipitzea eta partekatzea, beste kontzeptu bat urritasunaren zabaltzea, trukaketan bidez eh, eta zerbitzu antolatuen eskaintzaren bidez. Hori adibidez da urritasun hori da erabilpen traketsak kariotuz, uraren kasuan, eta eh, aldiz, erabilpen minimoak, uraren kasuan bezala, eskainiz urririk. Azkenik, kontzeptuala, aberastasuna gehiago banatzea, eta hori ez borsaz pasatzea konsumitzearen bidetik. Nolata beraz denentzat aurrikusia den behar bezalako inarizko irabazi bat desaskundearen zerbitzuko? Ale bizi, bizitzeko duintasuna eh, ez du soldatapeko enplegu baten edo merkantzia trukaketaren ondorio eta lehiari rotzen. Minibo bat sehortatzen du, oinarrizko irabazi bat, monetatik deskonektatua dena, salgait bilakarazten duen prozesutik ateratzeko, eta muga bat ezartzen gehiagizko soldatei, gehienezko errenta baimenduaren edo onargarriaren bidez. Irugarrenik ere, ba, bakoitzak parte hartzen duela, behar bezalako oinarrizko honen sorkuntzan, denek laniten dute ba, mm, oinarrizko inabazio hau eh, emateko izanen diren gauzen eh, ekoiztean, eta irabazio horrek erabilpen eskubideak ematen ditu. Eh, dena diruz pagatu baino, ba, ura, elektrizitatea, garraio, etxe bizitza, janari eta bar, arloietan, erabilpenaren presioa, erabilpen motarekin lotuz. Eta eh, nola gauzatzen alda orako proiektua? Alternatiba zehatzen zabaltzea ba, tokiko monetak eta bar. Alternatiba zehatzen sustatzeko ba, irabazi universalaren uh, eh, seurtatzea. Uh, eh, Landenboraren tipitzea denek parte hartzeko eta denbora librea lortzeko murrizte jasana, ba, grezian edo espanol estatuan gertatzen dena, hobe aurretik prestatzea eta desazkunde hautatu baten eh, praktikan emaitea, hotz plan B baten ukaitea. Gehiago partekatu hobeki bizitzeko. Konbintzitzea ez da bait ezpadako bidea. Bizi molde horrekatu eta sanoak erakinkortasuna hortasuna badu. Hots, helburuak lortzeko gaitasuna eskaintzen du. Erakinkortasun horrek alternatiba Erada karregegia mila du. Eta berez aurkezpena bukatzeko, ba, pausu konkretu baten emaiteko parada ere eskaini du. Aipatuz behaz, badela eh, revenu de baz puntu info eh, webguneana Europa mailan izenpetze bilketa bat eh, plantan emana. bertana, milioi bat a, izenpedura biltzeko eta oinarrezko irabazia Europako batzordean ez ofiziala bilakaradin aldarrikatzen da, behaz ekartzen aldo zientzulek zuen mm, behaz izenpetzea webgune hortan, eta Eh, gainera gai horren sakontzeko eh, atxamanen duzu web gune hortan, beraz revenu de bazpuntxu info hortan, e, eh, minutako bideo labor bat. Oain entzunen dugun kantua rege bat da, uh, More Time, Linton Kwezi Johnson eh, kantariarena. Justu oain aipatu dugun uh, temarekin lotua da. Uh, produktibitatea igo dela uh, industriaren uh, handitzearekin pasaden mendian, baina horri esker irabazitako denbora ez dela denen artean banatu. Aitzin apena ez dela denbora gehiolanean pasatzea gehiokontsumitzeko baizik eta bizikalitatea hobetzea baria bideak obebanatuz, hori dio kantu hortan. short a working day, give me the short a working week. Longer holiday, we need peace and pay. More time for leisure, more time for pleasure, more time for edification, more time for recreation, more time to contemplate, more time to ruminate, more time. We need more time, we more time. A full time, them abolish unemployment and the labor deployment. A full time them vanish over time. Make everybody get a work this time. We need a higher quality of liberty. We need it no one for everybody. We need the shorter working year. Give it the shorter working life. More time for the husband, more time for the wife. More time for the children, more time for we friend and more time for meditate, more time for praying, more time for living, more time for life, more time. We need more time. do it more time. Things looking up for prosperity. But if everyone won't get a share this time, well, mentality must get left behind. We want the shorter working day, give it the shorter working week. Longer holiday, we need decent pay. More time for leisure, more time for pleasure, more time for edification, more time for recreation, more time for contemplate, more time for ruminate, more time. We need more time, doing more time. A full time them abolish unemployment and revolutionize labor deployment. A full time them banish overtime. Make everybody get a work this time. We need a higher quality of limit We need it now and for everybody. We want the shorter working year. Give it the shorter working life. More time for the husband, more time for the wife. More time for the children, more time for a friend and more time for meditate, more time for create, more time for living, more time for life, more time. We need more time, give it more time. itzorduak atala zuen egutegietan markatzeko datak errepideari alternatibak biziko lantaldearen bilkura bat ostegunarekin azaroaren amalauan arratseko zazpietan bai honan beraz ogoi kortoliak karrikan jakin dizazien autoari badirela zer nahi alternatiba Transizioa, Riko etxen mailan transizio energetiko eta ekologikoa plantan ezartzeko ari lantaldearen milkura. Asteartarekin, azaroaren hamabian, ahatzeko seiak eterditan, baionan honan, ogoi kordoliek harrikan. Abenduaren sortziaren eh, inguruan, behargabeko eta inposaturiko proiektu erraldoien inguruko eguna izanen da Europa mailan. Atalant zineman filma proiektzio bat egina izanen da gai buruz gehitzen alda data abenduaren amabian izanen dela eta setasunak webbunean ukan intu laistea Bizirik bizi mugimenduaren azaroko emankizun hau bururatu da Entzuleek itzordua finkatzen dizuegu abenduaren behartzean astelenarekin agatzeko zazpitarigoiti Entzuleek anartzean berri gehiaguren gure web horria ikusla zai, bizimugi.eu. Euskal Irratiak, guri irratiarekin, saran, laro gaitan markakotz bost. nostalgia mutua bihareko jantzi. Haragi urratuak zintzilik zutitzen, tebaldezko malkoak harrietan hausten, hile bizien armadak dituzte gutitzen, ustelbi o pés sartzen Ihez egizu las da dakar hatxa Utzatzu herri hori joan zaite karatxa amaseian, senpedeko kirol zelaian, kontzertuak. Azteko, itziaren txemeak Ondoti, Elizado Brazil. Eta ongi bukatzeko, pistoletak. Atseko behatzitatik goiti, zatoz zuere senpedera. Gaualdi guxo baten pasatzerat. Senpedeko akerak egaztetxeak antolaturik. Shame to hear. She walked down the streets, all the cats flipped. She cheeks and she no squash, she's got. cheeks and she bandadas de la mano, crímenes injustos que pasean sin descanso. Ya sabes que esto La lune s'attristait, on comprend sa tristesse, on tapait plus dedans, elle se demandait quand est-ce qu'on va se rappeler de m'enculer. Dans mon affreux jargon, carence inexplicable brillait par son absence un dépit revocable. C'est enculé, lacune comblée. Lâchez ce terme bas, Dieu sait ce qu'il m'en coûte. La chose ne me gêne pas, mais le mot me dégoûte. Je suis désolé de dire enculé. Oui, mais depuis qu'Adam se fit par rêve. L'éternel féminin nous emmerde et je rêve parfois d'aller me faire enculer. Sous les coups de boutoir des ligues féministes, la moitié des messieurs brûle d'être onaniste, l'autre d'aller se faire enculer. À force d'être en but au tir des suffragettes, en son fort intérieur, chacun de nous rejette dès là, ça les faire enculer. Quand on veut les trousser, on est un phallocrate. Quand on ne le veut point, un émule de Socrate reste d'aller se faire enculer qu'espère en coassant ces légions de grenouilles que le royaume de France enfin tombe en quenouille concourt à les sphères Il Y a beau jour que c'est fait, devant ces tyrannettes, on danse comme des pantins, comme des marionnettes, au lieu d'aller se faire enculer. Pompadour, Montespan, la Vallière et j'en passe, talonnèrent le roi qui marchait tête basse, souhaitant aller se faire enculer. À de rares exceptions, nom d'un chien, ce sont elles qui toujours mine de rien déclenchent la bagatelle. Il faut aller se faire enculer. Oui, la plupart du temps, sans aucune équivoque, en tortillant du cul, ces dames nous provoquent. Mieux vaut aller se faire enculer. Fatigués de souffrir leur long réquisitoire, ayant en vain cherché d'autres échappatoires, je vais aller me faire enculer. D'à partir de ce soir, c'est sans croquer la pomme, j'embarque pour Citer en passant par Sodome, afin d'aller faire enculer. Afin qu'aucune de vous, mesdames, n'imagine que j'ai du parti pris, que je suis misogyne, avant d'aller faire enculer. J'avoue publiquement que vous êtes nos égales, qu'il faut valider ça dans une formule légale. Je suis enculé, mais régulier. En vertu de quel pouvoir, injuste que nous sommes, vous refusons les droits que l'on accorde aux hommes Comme d'aller se faire enculer. Kameramen roko, kameraman behi bat sekatzen dugu. Mitsegu bat egin nahi? Horten gu gaia, kamera zutra. Xe eta sunak, zinegin eta flip-flop webguneetan, ze senarioak ere nahi ditugu. hogeita maha E, eh, usten zaituztet, lana badixi. fin de l'hiver. Une histoire qui s'efface doucement. Je remplis l'espace quand je vois la mer. Je ne bois plus la tasse, c'est comme ça que j'oublie. C'est toi qui m'as volé ma vie. Quelquefois je m'ennuie, alors je vais danser sous la pluie.